tycker vi, ja. Kom aldrig hit igen, och mer, och mer, och mer, och mer sticker vi, ja. Kom aldrig hit igen, och mer. Hör du mig? Sticker vi, ja. Kom aldrig hit igen, och mer, och mer, och mer, och mer sticker vi, ja. Kom aldrig hit igen, och mer. Den snubben försökte att pola med två Inte diggar jag snubbar som behandlar en så Det är ju världsrekord! Men nu så måste man vara hård. Okej, stick iväg Jack. Kom aldrig hit igen. Nån mer, nån mer, nån mer, nån mer. Stick iväg Jack. Kom aldrig hit igen. Nån mer. Hör du mig? Stick iväg Jack. Kom aldrig hit igen. Nån mer, nån mer, nån mer, nån mer. Stick iväg Jack. Kom aldrig hit igen. Nån mer. Oh, kommer han och säger don't you treat me this away. For I back on my feet someday Okej, okay, om du kommer ska du ha en miljon med stålar, annars får du va' Och så ta din Cadillac och fyll bensin i första mack Okej, okay, stick Jack. kom aldrig hit igen och mer, och mer, och mer, och mer Stick Jack. kom aldrig hit igen aldrig hit igen om mer. Kom aldrig hit igen om mer. Kom aldrig hit igen. Kom aldrig hit igen.